بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Qablimiz Resul Ekrem, Qablimizdur Mekke Herem, Beyat berdik cihad üçün, Rabbimiz sobit qadam imonimiz. Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz sobit qadam imonimiz Rasul akram, Rabbimizdir peygamber bu Rabbimiz sobit Makka alam. bayat berdik jihod uchun rabbimiz qo'l sobit qadam ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz Bu qatimliq radio anglitishimizni Mujohid Abdurashid va Mujohid Osmon Botirning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriy 1434 yili Zulqa'daning 6-kuni payshanba. Tövende Şevval'ın 29. günüden Zulqa'danın 6. kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. Sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tövendikçe. نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. ular o'zlaricha xudini yo'qitib bu mungliq tilovatga quloq silib danq etib qilishdi ularning ko'ngliga qur'on mazmunidan boshqa hech narsa kirmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suraning oxiridagi allohga sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilib bo'libla sajdaga bosh qo'yib edi hammaylan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agishib ixtiyorsiz holda sajdaga ketishdi aslida bularning ixtiyorsiz sajdaga ketishi tegi taktidan olganda haqiqat kuchining Аңлытышымызның islomiy дәвәт qismida сабык amirimiz Hasan Мәхсум рәхимәһуллаһның jihodga кызыктырыш to'g'risida qilgan da'vatining bir qismi хозурыңларда bo'ladi. Шуның белән бирге дөнья мусулманларының islomiy qo'shin to'xtatib, бүтән дөнья кафирлары ustidan jihod кылдыган islomiy qo'shin to'g'izib, һәр кандай орынга musulmonlar диярыга dinsizlar бесеп керсә, u zulmni qo'g'dash uchun yuvatadigan islomiy qo'shin to'xtatishning farzligi bu oyat karima hadislardan chiqadi shuning uchun biz barliq sharq turkiston musulmon yoshlarini askariy bilimlar o'rganishga badan chiniqtirishga shu orqali kelgusida ilib bormoqchi bo'lgan ulug' jihod ibodatimizga tayyorlik qilishini umid qilamiz alloh hammamizni bu yo'lga muyassar qilsin alloh hammamizni islomiy she'r qismida sham diyoridagi jamoatimiz a'zolaridan bir mujohid birodarimizning roziman nomliq nashidasini huzuringlarga sunamiz غاكي رقو شهدت لرقاني شريئة بالميدو بدل سسالي التاكي رسل أختي وقاني كل شريئة بلدي غاني التاكي رسل أختي وقاني hijrat va sarguzasht qismida mujohid birodarimiz ahmadning hijrat sarguzashtisining davomini huzuringlarga sunamiz shu ish bozorga bo'lka yo degandek bir yemakni ip chiqibdi birodarlar aloqa qildi aloqa bo'ldi dedi o'chadi xushallik hech kim tazar qilolmaydi bu xushallik aloqa bo'ldi aytki biz ikkizig'an bo'ldik mashina bilan dedi alhamdulillah dedi shunda xursandlandik shunda dedi shuna bu ikki birodar yana qaytib kirib ketdi ichiga kirib ketib kunduzi chiqdi bular kunduzi chiqib shuni oldingi ziyorat qismida birodarimiz sayfur rahmon bilan bo'lgan suhbatimizning oxirini huzuringlarga sunamiz shu tezlam sangarga chiqdim men shu odatiy filmni topiladigan bir joy otida shu bir filmni tetish maqsadida bir baxtli qartib tezli chiqdim chiqib qolsam shu sangarga chiqsam hammasi yetishmanki bo'libdida ikki metr qoldi meni ular orliqi shunda ko'rdim badbaxt ko'rdi meni shuni bilan manga etish fursat bo'lmadi shuni bilan badbaxt manga qartib serdi qurolni serdi keyin shu meni his qilganim biqinam bir taloq tekin uqdim bir taloq tekin uqdim qulamni qurol tushib ketdi yani shu jumlatlarni shu past tarafga tushib ketdim iztirob ko'chib ketdim putim g'umir o'q tekkanda bir nim bo'ldi للدين كبرى الإسلام بشرى إننا فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري وفخرا قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا aziz radio anglag'uvchi qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin رسول الله رسول shu yili ramazon iyida mundoq bir voqea yuz berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni haramga chiqqan edi bu yerda nurg'un kishilar yig'ilib so'rin tuzib o'ltirib o'tiribotdi ularning ichida cho'ng cho'ng arboblar va qabila oqsoqollarmi bor edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ttirg'i chiqiblar suri najmni tilovat qilishga boshladi mushriklar bu qur'onga quloq solmanglar uni ilishtirib aytinglar sizlar g'alaba qilishinglar mumkin qur'oni karim sura fussilat 26 oltinchi oyat degan nazariyasi bo'yicha ular o'zaro putishib olgan ahdlariga asosan buning oldida bu qur'onni zang silib tinglab boqmagan edi bu qitim rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga ushtumtut bu so'rni o'qib berib edi tili go'zalligi va shirin zabonligini tasvirlab bo'lmaydigan kuchlik jazbdorlikqa ega bu ilohiy kalom ularning quloqlaridan beixtiyor holda kirib dil torlarini chaktichig'i ular o'zlaricha xudini yo'qitib bu mungliq tilovatga quloq silib dang qitib qilishdi ularning ko'ngliga qur'on mazmunidan boshqa hech narsa kirmaydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suraning oxiridagi allohga sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilib bo'libla sajdaga bosh qo'yib edi hammaylan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga agishib ixtiyorsiz holda sajdaga ketishdi Aslida bularının ixtiyorsiz sajdaga ketishi tegi təkdidən olganda haqiqat kuchining akavor, məsxirəçi xumsilərinin ko'nglidagi boyuntavlıq toğanını paçaqlab taşlağanlığı idi. Şuna ularının heç qaysısı özünü tutub ala bilmay, bir ixtiyar halda səcdəyə keçişkən keyin ular Allohning kalomining o'zlarining bo'yin cho'llarini tartib bo'ysundirganligini, natijada o'zlari yo'qotmoqchi bo'lib, nihoyatda zo'r tirishchanliklarni ko'rsatayotgan ishni o'zlarining ixtiyorsiz holda qilib solganligini sezishib, qo'llarini tishlashdi. Hamda ularga so'ringa hozirlik qilmaganlar tomonidan qatmo topim tapim alomatlari yog'di. Bu chaqda ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tuhmat choplab, muhammad bizning butlarimizga muayyan darajada o'rin berishga qo'shildi va ashu butlar haqida ashu butlar ulug' farishtalardir ularning shafoati cho'qim umid qilinadi dedi degandak bir nimani o'ydirib chiqardi ular bu qapqara tuhmatni o'zlarining heliqi so'rinda rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sajdaga bosh qo'yib solganligini oqlash yuzasidan o'ydirib chiqqan edi Әмәлиятта ючук тапсылы ялганны тоқып, эйле нәйрәң ойнатып, төһмәт чаплашка адатланган бер кавым өчен әйткәндә, бундак әхвалларны һәргиз ят саныгылы булмайды әлбәттә. Бу хәбәр Әбәстан мухаҗирларга аңланды. Ләкин у дәл аксичә Qurayishlar bir butun musulmon bo'lib ketibdi degan mazmunda anglangan edi. Шуның белән Хәбәшстандагы мухаҗирлар мошы елы Шаввал ай 10-нчы айда Мәккәгә кайтып келди. Ular Мәккеге кергілі biror soatlik yol қалғанда, әқиқи ахвалны фұқып, кәйнеге өрілгеніче Әбейстанға қайтты. Аз бір қысымы юшырын халетте, яки Құрайшлердің бірер кішінің химайысыда андын Мәккеге кірәліді. Шуныңдан кейін Құрайшлерінің Әбейстандан qaytib kelganlarga yoki makkada muqim turganlarga bo'lsin jazo yurgizib qiyin қыстаққа еліші, теғімі әшәдді елішіп кетті. va har qaysi qabila oymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanjiga oldi aslida habashiston podshohi najoshining musulmon muhojirlarni qizg'in kutib olib yaxshi o'rinlashtirganligi quraysh doirlarga qattiq alam qilgan edi bu chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalariga habashistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimdagidek o'ng'ayga to'xtamadi Quraysh doirlari musulmonlarning hijrat planini sezib qilib, uni amaldan qoldirishni qaror qilishgan edi. Biroq musulmonlar musulmonlarmi bo'sh kelmay chapsan tayyorlanib, o'z yo'liga ravon bo'lishdi va Allohning ularning safarini oson qilishi bilan hech bir to'salg'usiz Habashistonga yetib berilishdi. Bu qitimda erlardan 83 kishi, Ammar ibn Yasir mushular ichida bor deilsa, chunki uning mushu qitim hijrat qilganlar ichida borligi haqida qarash o'xshash emas. Ayollardan 18 yoki 19 kishi hijrat qildi. Qurayshlarning Habashistondagi muhojirlarga chang Muhojir musulmonlar o'zlarining jismoniy bexatarligi va dini uchun tinch xotirjam bir makon tepib olganligi mushrik kofirlarning og'zini ichitdi. va ularga qattiq alam qildi shunga ular aql farosatlik jasur ikki yigitni ya'ni amri ibn oz va abdulloh ibn rabiyani tanladi bu ularning tehi musulmon bo'lmagan chog'lari edi ulardan najoshiy va uning vazir vuzrolari va davlat arkonlariga nihoyatda esil sovg'i salomlarni yo'lladi elchilar avval vazir arkanlar bilan ko'rishib sovg'a tartiblarni topshirib berdi hamda ularni musulmonlarni qo'g'lab chiqarishning haqliq ekanligi to'g'risida dalil paketlar bilan ta'minladi va ularni podshohga musulmonlarni qo'g'lab chiqarish to'g'risida taklif berishga qoyil qilib bo'lgandan keyin ikkisi najashiyning saynasida hozirli yetib kelgan qiyofati paydo bo'lib uningga makkadan elib kelgan sovg'a salom va hadiya tortiqlarni taqdim qildi ondan podshohga so'z ichib mundoq deyishdi podshoh oliylari silining davlatlariga bir qism yomon g'arazlik odamlar kelyapti ular o'z qavmi e'tiqod qilib kelayotgan an'anaviy dinni tashlaganlardir silining dinlarig'imi ham kirmaydi ular shundoq yuchunli bir dinni ko'tarib chiqdiki uning ta'limotini biz o'qimaymiz silimi o'qimaylar bizni ularning ota ona urug' tuqqanlari qabila oqsoqollari va el yurt mo'tibarlari qaytirib kelishga avatdi albatta cho'nglar yiroqni ko'zlaydi va bularning bizga qo'ygan ayblarini va chiqisholmagan taraflarini ashular obdan biladi shuni bularni biz bilan qaytirib yetishlarini oliy ehtirom bilan iltimos qilamiz shundoq podshoh olilari bu paydavoylarni mushu elchilarga topshirib bersilar ularni o'z makonlariga qaytirib ketsin dedi vazir vazirolar birdek ovoz bilan lekin najoshi inoqlab atrofliqroq anglab beqish kerakligini zarur deb qaradichig'i musulmonlarga odam avatib chaqirtib keldi musulmonlar maydonga hozir qilindi ular o'zaro fikrlashib qandoqli bo'lmasin rost gap qilayli degan qarorga kelgan edi najoshi musulmonlardan o'zanglarning qavmi jamoati va yurt mahallasidan ayrilib turib yo mening dinimga kirmay yo boshqa millatlarning diniga kirmay e'tiqod qilayotganinglar din u deb so'radi shuning bilan jafar ibn abu tolib musulmonlarga vakolatan so'z qilib mundoq dedi podshoh oliylari biz jaholat patqiqiga petib ketgan nodon xalq edik butqa cho'qinatdiq o'zi o'lgan mollarni yeydiq zino poyishiga o'zimizni uratdiq urug' tuqqanlar orasida rahimni uzib qo'shnidarchiligimiz yomonlashgan edi kuchliklar ojizlarimizni yeydi biz mushundoq nohaqchilikqa to'shqan jamiyatda yashayotgan bir paytda olloh bizga o'z ichimizdan bir payg'ambarni avatdi biz uning rostchil samimiy pok nasablik odam ekanligini bilamiz u bizni Allohni yakka yegona bilishga, Allohga ibodat qilishga, biz va bizning ota-bobolarimiz uzoqdan beri qarg'ularcha cho'qinib kelayotgan yog'och tashbutlarni ko'zimizdan silib tashlashga chaqirdi va bizni rost so'zlash, omonatni o'z joyiga qaror topqizish, sila rahim qilish, qo'nim qo'shnilarga yaxshilik qilish, haromxo'rlik va nohaq qon to'kishdan qat'iy saqlanishga buyurdi. pohishvozlik yolg'onchilik, yetim yesirlarning melini yavilish va ishpatlik ayollarga bo'xton qilishlardan to'sdi. Namoz o'qish, zakot berish, ro'za tutishga buyurdi. deb Ja'far bir qancha diniy amallarni tilga oldi. Biz uni tasdiqladik. So'ziga ishinib, u ilib kelgan to'g'ri dinga kirdik va Allohni bir bilib, uningga ibodat qildik. Allohga sherik keltirmadik. biz harom qilingan shaylarni harom halol qilingan shaylarni halol deb e'tiqod qildik bizning qavmi jamoatimiz mushuning uchunla bizga ochiqlandi bizni yo'lsiz azobladi ular bizni allohga ibodat qilishning o'rniga but haykallarga cho'qindirib ilgari ravo ko'rgan razil qiliqlarni yana ravo ko'rdigan ideyaga akilib bizni bu dinimizdan yondirmoqchi bo'lishdi ular bizga chidag'usiz zulm silib har jihatdan siqib dini ishlarimizni erkin ilib borg'ili qo'ymagandan keyin janoblarining davlatiga panoh izlab keldik va o'zlarini boshqalardan a'lo bilib otadarchilik qilib qo'yishlariga rag'bat qilibdiq podshoh oliylari o'zlarining soyalarida zulmga uchirmasligimizni umid qilamiz deb gapini tugatdi bu chog'da najoshi uningga u payg'ambaringlar allohning dargohidan ilib kelgan hiliqi dinning vasiqalaridan sanda biror narsa bormi deb so'radi jafar ha bor dedi najoshi undoq bo'lsa uni menga o'qib bergin dedi shuning bilan jafar ibn abu tolib najoshiga suri maryamning bosh qismini o'qib berib edi azbiroyi xudo najoshi yig'lab ketdi hatto soqilini ho'l qilib atdi. uning atrofida injil tilovati bilan mashg'ul bo'layotgan bosh ruhoniylarmi jafar tilovat qilgan qur'onning mazmunidan ta'sirlanib buqildab yig'ilishib ketdi hatto oldidagi injil varoqlarini ho'l qilibatdi bir hozo yig'idan keyin najashi amir ibn os bilan uning hamriga xitob qilib bu oyatlar bilan iso ilib kelgan oyatlar cho'qim bir manbadan kepti sizlar ikkinglar chiqib ketinglar men ularni sizlarga qat'iy qaytirib bermayman dedi shuning bilan ikki elchi tunji qatimliq suhbatda mag'lub bo'lib o'rnidan dakkisini yegan holda solpiyib chiqib ketishdi chiqib ketib o'tib amri ibn as abdulloh ibn rabiyaga azbiroyi xudo men ati atigan kirib bu qoshqinlarni tuk yiltizidan quritib tashlaydigan bir davoni o'ttirg'a qo'yman degan edi abdulloh ibn rabiya unda qilmayli ularning biz bilan garchi diniy ixtilofi bo'lsimi yanada urug' tuqqanchiligimiz bor dedi lekin amir ibn os o'z fikrida ching turib oldi ولم يخضع ولم يركع وما لنا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى قضى وكان العدل ميزانا رسول الله Aziz qeyrindaşlar, diqqətinglər sabiq əmirimizin dəvətidə bolsun. 9-cu mövzu Allahın yolunda cihad qilish üçün əskeri tayyorlik qilishning vacibligi va farzligi to'g'risida. O'q etishning fazilati to'g'risida. Allah Qur'oni Karimda bunday deydi: "Va aiddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khayr" ila oxir oyat. Ey mu'minlar, sizlar düşmanlarni va Allohning dushmanini qo'rqitib ularning qalbiga deguduk silib erkin yashashi uchun qurolliq kuchi va jamoatlar tayyorlanglar shu orqali allohning dushmanini qo'rqitalaysizlar o'zingni dushmaningni qo'rqitib yashalaysizlar sizlar bilmaydigan olloh biladigan maxfiy dushmanlaringni shu orqali qo'rqitalaysizlar dedi yana alloh qur'oni karimda sura nisa dinsizlar sizlarning qurol yaroqni xoli bo'lishinglarni deb kutilir Şu ortalık burada sizin ustamlar hücum kılıp besleşini sağlaydı dedi. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine aminu huzu hizrekum fenfiru subatine vinfiru cemi'a Ey müminler, can ihtiyarlık kılınlar. Düşmanınlardan ihtiyatlı bulunlar. Sıra meyli cemaat cemaat olup, grup grup olup atlananla cihat kıl, meyli bir top olup atlananla cihat kılışanlı tarzda bir gitti. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de ve yuvarladın huruc la abdu lehu. Udda. agar jihadga chiqish niyati bo'lsa albatta jihadning tayyorligini qilibdi bularni beparvo yugurib qolganda jihad qilish niyati yo'q deb aybladi mana yuqorgi oyatlardan jihadga tayyorlik qilishning farzligi va muhimligi chiqadi payg'ambar alayhisalotu vassalom hadisda o'q etishni o'rganib unutilib qolgan kishilar bizning ahli islomning jumlasidan emas degan yana payg'ambar alayhisalotu vassalom hadisda bir odam o'zining saqalini islomda oqarsa İslamı kirib sakalı aqobichi islomda İslam'da ketsa kıyamet kunisi nur bo'ladi allohni yo'lida bir pay o'q otsa o dushmanga tegsin tegmasin bir qul azod sevap savob Kimi ki Müslüman bir azat azod şu azat azod qilingan azalarının a'zolarining a'zosi udlig'i shu mujohidning a'zolari do'zaxdan azod bo'ladi degan yana payg'ambar alayhissalom hadisda har qanday odam alloh yo'lida jihod qilish uchun qilich esib yursa iymonning to'ng'iri bilan u kishiga to'n kiydiriladi Periştide o adamın uçuşta devamlı kılıç bolsa, kılıçını burasından erip yere koyduğu kadar devamlı periştiler günahını köçürüp buluşun talep kılıp durdu. Mana bunun yanında Kur'an saklaşmanın farzliki ehmiyeti çıkıdı. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste Allah'ın yolu cihat kılıç için Kur'an yarak kılıç esip yürse cennetin perdi buludu. Her qanday adam Allah yolunda doğruluk üzüge nezini hemra kılıp yürse, kıyamet günüse şu kişinin mücahitliğinin belgisi bayrak olup kıyamet günüse şu şekilde urnudur tuğuzladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan tolgan rivayette Allah yolu cihat kılıç için bir adam kılıç assa kıyamet günüse o adamga iki kıl meydan mükafatı verildi Allah tarafından. Bu meydanın kelgen şeref, şan şeref dünya ve dünyadaki varlık neslerinin şan şerefinden evzel kolu kelgendir. periştiler devamlı o kişiye rahmet yollab durdu. Allah öz periştilerine dağlaydı. Sen kara gazilerin kural yarak eski yürgününü ve ulanın menzillerini ve ulanın kılıçlarını, ulanın kural yaraklarını deyip maksus periştilerine kural yarak eski tügen mücahitlerinin şeklini periştilerine dağlayıp görüstüdü. Allah periştilerine bir adamını dağlasa Allah çokum u bendiga azap kılmaydı ama karas. Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Takbir! Allahu akbar! Afsuski bugungi musulmonlar askari bilimlarga ahamiyat bermay faqat islom dinining ibodat qismiga ahamiyat berib yashaydi. Shuning uchun bugungi qarzubunlik holatiga yetib keldi. Shu qatorda Sharq Turkiston musulmonlari va Alloh va Allohning payg'ambari buyurgan askari bilimlarni to'liq o'rganmaganlik uchun bugungi Xitoy tajovuzchilarining zulm ostida yashamoqda. shuning uchun barliq dunyo musulmonlari jumladan sharaf turkiston musulmonlari ulug' muqaddas qur'oni karim hadis rasulullohni chaqirig'iga ovoz qo'shib hammadan birlikda askariy bilimlarni puxta o'rganib ulug' islomiy jihodga tayyorlik qilishi farz hisoblanadi shuning bilan birga dunyo musulmonlarining islomiy qo'shin to'xtatib butun dunyo kofirlari ustidan jihod qiladigan islomiy qo'shin turg'izib har qanday o'ringa musulmonlar diyoriga dinsizlar besib kirsa u zilimni qo'g'dash uchun yuvatadigan islomiy qo'shin to'xtatishning farzligi bu oyat karima hadislardan chiqadi shuning uchun biz barliq sharq turkiston musulmon yoshlarini askariy bilimlarni o'rganishga badan chiniqtirishga shu orqali kelgusida ilib bormoqchi bo'lgan ulug' jihod ibodatimizga tayyorlik qilishini umid qilamiz Allah hemimizi bu yolu müyesser kılsın. Amin. Allah hemimizi birlikte bu cihat ibadetine lütfağını nasip kılsın. Amin. 10. mevzu Allah yolunda hicret kılış doğrusu da. Allah Kur'an-ı Kerim bu hafta bundaklaydı. Hicret kılgıçılar, iman getirgenler, hicret kılganlar, Allah yolunda cihat kılganlar, Allah yolunda hicret kılganlarga urun belirler, cay belirler, yardım kılganlar. Bana buna hakiki mümin. Bunlar için en katlı mağfiret ve Allah tarafından katlı ecrüba. Sure Enfal 74. ayet. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de zulüm çekip Allah yolunda hicret kılıp İslam diyarı ve İslam yurtlarında hicret kılgan Müslümanlarını dünyada biz yaxshi joylarga o'rinlashtiramiz. Oxiratda qo'l keltirdigan neticesi bo'lsa, unudumlu katta. Sure Nahli 41. ayet. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yolunda hicret kılıp, cihat kılıp şehit bo'lganlar Allah'ın yolunda cihat kılış yolunda hayatını Allah'a kattı rızkı birimiz. Allah rızkı vergüçülerin içinde bendilerge en mihriban, en bendilerine rızkını teminlükçe zattır. Allah ular razı bulunduğun yakşı ceyga ularını cennet kırgızışına hem vaat kıldı. Sure Hac 58 ve 59. ayet. Allah yani Kur'an-ı Kerim'de hicret kılmayı hırsızlarının zulmünü çıdap kanda kılımız şerayet şu yaşap doğan Müslümanlar hakkında bundaklaydı. Bir türkü Müslümanlar var. Feriştiler onların canlarını alıngan vaktida sizler nimi üçün hicret kılmadınlar, nimi üçün dinsizlerin zulüm astığa bu zulümü sebep kılıp yaşap oturduğunlar diye sorganda bizden dinimizin üstün kılıç için güçümüz yetmedi. Biz aciz geldik deyip özür köküstüdür. Feriştiler onlara nispeten Allah'ın zimini kendilerinin ismi de hicret kılıp İslam dinine erken elip para verilen vücutlar nimi üçün çıkmadınlar deydi. Bana bunda zulümü sebep kılıp, zulümü künep kılıp, hicret kılmagan Müslümanların bunda kişilerin cahil devzak hikimlikini Allah bayan kıldı. Fakat bunların içinden yol tapılmagan, pasportlarını el kılınmagan, aciz er ayal, er yaşlar bunu da müstesna. Fakat şer şeraiti var Müslümanlar, küfürlerin zulmüga, onların besimiga sabır deb, özünün dinini xotirjam ilib baranmay, xato yo'llarni minishi bu to'g'ri emas. Peygamber ise mındaklaydı. Şeytan insanların yolunu tosap oturdu. Şeytan insanların yolunu tosap ulanın İslam keltürü şunun tusudu. Demiş İslam keltürüse atı boğanı dinin taşlamsa deydi. İslam keltürü yurdu. İkinciden hicret yolunu tosap oturdu. Sen tuğulgan anı yurtunu taşlap tilini fıkmaydıgan, eşimini fıkmaydıgan yakı yurtlara çıkıp demiş kılmakçı deydi. Müslüman bu tosapını büsep yutudu. Şeytan cihat yolunu tosap oturdu. Yarın Müslüman Cihat kılıç qatlanğanda sen cihatlasan o'ylab qarasa, hayotingdan ağırlısa, malların kalıdı, chiroyli ayollaring kalıdı, bolaların yetim bo'ladi deb ularni vasvas qiladi. Musulmon ana bu yo'lni busab o'tib cihat yo'liga atlanmay berdi. Payg'ambar islomdan arkasib kelib, har qanday odam ushbu xil shaytonning to'sqini busab o'tib o'z yo'lini islomiy yo'lini davomlashtirsa, Alloh bunda musulmonni jannatga kirgizishga va'da qildi deb aytdi. Yana payg'ambar islomdan Allah'ın yolunda hicret kılış için ulak kımılıp ailesinden ayrılsa, sefer üstünde katlaş hadisesi arkalık dünyanın hayatının ayrılsa mı? Bu Adem şehit de hadiste bayan kılgan. Ebu Davud rivayeti. Sahabe kırımlarının hicreti, bana Müslümanlar, ulak tapanmağanlar pişadı hem Medine'ye hicret kılgan. Müslümanların hicreti en şundak boğan. Hicret kılış, yurtlardan ayrılış, insanın kalbine en öhür tuyulduğun ibadet. Atadılardan, dostlardan, tug'ilgan aziz makonlardan sayr sayohat qiladigan o'rinlardan arilib tilini tutmaydigan tilini bilmaydigan yo notanish joylarga berib o'z dinni qo'g'dash uchun hijrat qilish haqiqatan mutas shuning uchun hijratni fazilati islom dinida o'rni haqiqatan katta shuning uchun yuqorgi dalillar asosan hijrat qilishga imkoniyati bor musulmonlar o'z dinni qo'g'dash üçün hicret kılıp, hicret kılıp erkin ceylada eskiri bilimlerini ügünüp, cihat tayarlık kılıp, izlegen Müslümanlarını kutkuzuş için, izlegen karındaşlarını zulümden kutkuzuş için, dinini üstünlük edip çıkış için cihat tayarlık kılış, perz hesaplanılır. 11. mevzu, Allah yolunda cihatını kütüp duruşunun fezileti. Allah yolu da Müslümanların çigiralarını kovdan güzelçilik kılışının fezileti doğrusu da. Allah Kur'an-ı Kerim'de bundaktaydı. Ey müminler! sabr qilinglar sabrda mustahkam turinglar va allohni yo'lida jihod qilish uchun jihodni kutinglar allohdan qo'rqinglar sizlar shunday qilsanglar nijot topasizlar dedi jihodni kutib turish mashaqqatli ibodat chunki unida o'qitish bo'lmaydi zerikishlik his qiladigan bundoq bir ibodat bo'lganligi uchun buning fazilati intayin ortiq payg'ambar alayhissalom bu haqda bundoq deydi allohni yo'lida bir kun jihodni kutib saqlab ribot qilish dunyo va dunyodagi borliq narsalardan afzal allohning yo'lida ettiganda jihodga otlanish yoki ishtirobda jihodga otlanib chiqish dunyo va dunyodagi borliq narsalardan allohni yo'lida taqdim qilgandan afzal deydi bir kecha kunduz jihodni kutib saqlab kutib turish bir oylik ro'za tutgan va bir oylik kechasi uxlamay ibodat qilgandan afzal deydi agar jihodni kutib turuvchi odam jihod kutish maydonida cihatının başlanışını kütüp duruş meydanında hayat edin arılsa, o kişinin kıldığı ibadetleri ta kıyamet günü için nana amalığı yazılıp durdu dedi. Müslim rivayeti. Osman Reziyallahu anh'dan kılınan rivayette Peygamber İslam Allah'ın yolunda cihatını kütüş, başka yashagan yaşayan mümkünden efzel dedi. Allah yolunda cihatını kütüp durup uxlamayı karavuluk kılgan közler, Allah yolunda şıklıqıp yaş dökken közlerini dövzak mavuta tasir kılmaydı de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talimat verdi. Şunun için Müslümanlara, barlıq mücahitlara cihatını kütüp duruşlu külüş, öz nefsini köndürüş, cihat başlanıştın bunun hisar irasat kılış, güzepçilik kılış, bu ibadetlerine şugullanış en efsel ibadetlerini hesaplanıdır. 12. mavzu Allah'ın yolunda cihat kılıp şehit buluşunun fezileti doğrusunda. Allah Kur'an-ı Kerim'de Sürü Bakara 154. ayette Allah yolunda cihat kılıp şehit bulanları sizler ölüp de hesaplamanlar. Ula Allah'ın nezdinde hayat ve ular rızkı birinip durdu deb bekitken. Enes radıyallahu anh'ın kırılgan rivayette Peygamber Aleyhisselatü bundaklaydı. Cennet kirgen her kandak bir adam dünyaya kaçışını arzu kılmaydı. faqat dunyoga qaytib qayta tirilib yana dunyodan oxiratga kelishni orzu qiladiganlar faqat shahidlar bular o'n qatim tirilib o'n qatim allohni yo'lida jihod qilib ikkinchi yana shahid bo'lishni o'n qatim shahid bo'lishni orzu qiladi chunki ular amaliyotda oxiratda shahidning fazilatini o'z amaliyati ko'rgan Abu Derda radhiyallahu anhudan qılınğan rivayətdə Allah yolunda cihat qılıb şehit bolğanlar öz urus tuqqanlarının içindən dozaqqa məhkum bolğan 70 kişini şəfaət qılış hüququ verildi. Abu Davud rivayəti. Şəhidlərə verilən 7 xil xislət var. Birinci, tuncu qan tamçısı ilə günahı köçürüm qılındı. Ülüşdən bunun cənnətdə yatadığan ornunu görüldü. Qabr azabından qutuldu. Qiyamət gününün dəhşətindən qutuldu. Onun üstüge alayda mücahid şehitlik tacı giydirildi. va mujohidlarga shahidlarga jannatda hurlaydin yetmish ikki nafar qiz taqdim qilinadi rivoyati aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar tuvandiki islomiy nashidada bo'lsin رازی من بوكم دين امس نرازی نفسیدم قيلش دور رب من رازی راضي من بوكم دين امس نرازی نفسیدم قيلش دور رب من راضي يا رب خلص الله يوم صابي اسما يسيق النئالي جرب كالسراب يوم صابي اسما قرآن آلي أرزو يمقي لشتور قرآن آلي رب ربمنين بويرو قراي أرزو ينقل لشتور قرآن آلي مجيب ربمنين غير قراي ربمنين يورد غصم وشاهي ربمنين فردوس جنة آلي ربمنين يورد صم شاهي أكبر الفردوس جنة آلي دن غاكي رقو شاهد لرقاني شريئة بول ميدو بدل سسالي بودن غاكي رقو شاهد لرقاني شريئة بول ميدو بدل سسالي التاكي راسن أفضي مقاني شلي راشا جارئتكم ديغاني أتاكي راسن أختي غقاني جندي لا شارئتكم ديغاني Aziz qeyrindoshlar, beqitinglar mujohid birodarimiz Ahmadning hijrat sarguzashtisida bo'lsin. Shuning shunda g'alatan obiradar shikaptan tutib, uyashib, bo'g'izlab, jung'izlab, shu bir nimaga yanchiq serib olgan kattani go'shtni silib <clears throat> ketib bormiz ketib bormiz suv yo'q ushlab chanqib ketdik endi u toz kunni issiq mazgillari shundoq qiziq u cho'l yo daraxt yo'q yo bitta o't jip yo'q shundoq g'alati ketib bormiz ketib borsak bir kichikkina suv oqqan bir eriq uchirdi shu endi bizga olloh qilgan suvmi endi shuni hilqiga berib sunov bo'yida o'tirib bosh ko'zimizni yuvib suv ichib hilqi bir tal non qilibdika hilqi bir tal nonni poch poch poch poch qilib ushlab hilqi bir talni yeb bir talni man chaqirib mani yemasin qo'ysak shuncha daraja ochdi endi yemasak degan bir xil shunday holatlarda shu bir kunligim shu bir tal non kichkina bir tal to'g'ash shu bo'ldi shuni yedik yeb shuni olib shundan keyin bo'lgan yan sabrimizni davomlashtirdik davomlashtirib endi bir ikkidan ikkidan oldi işte oldi keyin olib mandiq ikkidan uchdan bo'lib ketib boramiz ketib berib bizni oldimiz bo'lgan ikki birodar berib cho'ng yo'lga chiqdida cho'ng yo'lga chiqqandan keyin shu okean uch to'rt birodar shu yetib keldi boshda bizni bolalar shundoq otlab tushishigilar quvg'in tog'ini chekib qo'yibdi allohni qudrati kamalla shundoq cho'ngada otlab kirsa атлап quvg'in tog'iz amdi pishitdi ekan quvg'in tog'dan Şunağının üyədə olaq bu ornament qoğun tavazını yap qosandı, azraq toyğızam oldu. біз iki кіріп başı bir işçi машина kirip, alaq deyip кетті iki біз torapla ikisi kir gitti. Şuna biz kendi keldik, kesek o ikisini şu kir getkinini, qoğun tavaz bağlığını, şu bunlar biz dedi. Şuna bir şey, qiliyen yetib tabi chashkiy olgandiman shu chashkiy hilqi atiganlik tutib olgan kaptani sho'rp qilib soldiq silib endi bir to katta sho'rp qilib soldiq silib ikki birodar og'riq sho'rpis chiqdi bundan keyin sho'rpis chiqqandan keyin buni sho'rpisni biz saqlashdik saq birodarlar ichib shuni bu pish bo'lgan go'shtni pish bo'lgan kaptani yana bir sho'rp qildik yana bir sho'rp qilib uni bir ham qaynitib shunaqa ishga og'ir qilgan dedik ishga og'ir qilgan shu sho'r bilan go'shtlarni yeb shundoq nima qildi allohni o'zidan shu atil sop sol saqqa ketishkisin yoy qarsak pomodor e, shu yong yuvash tovuz qo'g'in shunaqa bor ekan beshdan oltidan ko'tarib keldi tavuz qo'g'inlarni birodarlar uyat tilib yeb shunday qilib yang yonim sho'rib qilib pishdi <laughs> Yang yonim pishirib uni sho'rpisini pishib undan mezgilda ajoyib dedi ekanda Şa üyede yattık. Hel işki burader yok. Çıkmadı. Bir evet bir gün etip ket yok. Hem de üyel kiçide bir 2 metreden rahva. Uzunluğu 2 metr, kenliği 1 metr kelgan rahva. Yılqın yipinib yatımız, yılqı yanan paşlarının yuğallığı, yılqı şu qilin raqamda. Şunundan kelip teşikki bizni chaqitdi. Bir kun atigil qopsan bir birodarniki o'z oqariq birodardi. Böyle yüz gözüge işip maçta olup gitti demdi. Apayşından köp çakındı. Endi shunday holatlarda shu kunlar o'tdi Şunda halat. Pastga qarasaq bir pastdan olmaliq bog' ekan. U yerdan olma kelib olgan Shunda hamda Allohning izi bilan shu bir Alloh halqi bizga bir kangirchak bir ne'matni beryapti. Hamda osh qolmadi, hamda o'z suvi tutgan bilan, ya'ni osh qilib qolmoqda shu nam bo'lmagan bilan meva shu qolgan tavzib yurdi qanday. shuna u agar ikki kecha yotib ikki kecha yetib uchinchi kecha xudoyim alloh shuna bu birodarlar kecha soat o'n ikkilarda birodarlar chiqdi chiqib andi munda shu shu yerdagi bozordagi bo'lka yo degandek bir yemakni ib chiqibdi birodarlar aloq qildiq aloqa bo'ldi dedi u o'chadagi xoshalliq andi hech kim tasavvur qilolmaydi bu biz aloqa bo'ldi aytib biz ikki degan bo'ldik mashina bilan dedi alhamdulillah dedi shunda xo'shalandi shunda dedi bu ishga birodar yana qaytib kirib ketdi kirib ketib kunduz chiqdi bular kunduz chiqib shuna bilan biz shu yerda birga turdik kechki ham bo'ldi ham bo'lib shu cho'ng yo'l bor bizni beri besh yuz metr jiroqda shu cho'ng yo'lga chiqib saqlab turdik qo'l birodarni qo'l telefon bor hamda telefon aloqa qilib telefon olib chiqib degan ko'rishib turadi mandoq biz palak aloq deb ko'rishib turdik kechki soat o'n ikkida mashina keldi biz oldimizga chiqmoqchi bo'lgan odamlar borku shular oldimizga chiqib keldida kelib shuna bizni shu ikki mashinadan ketdi ikki mashina soldi ip kirib ketdi davlatni ichiga hmm. kechagacha mashina bilan mandiq men endi bizni ikkiga bo'lib taqsimlab yerda tutdiq birodarlar turib endi allohning izi bilan chiqib ish qilib necha kun tilqan jopalarimizni tufayli şunda bir xil qattiq uxlab hodiqlarimiz chiqdi hamda yoki ko'p yaxshi oromdan ilib shuni bu yerda shu o'n nechi kun tug'an bo'ldik o'n nechi kun tug'andan keyin u yerda yana bir joyga o'tilgan bo'ldik yana bir yana qochaq qo'limizda hech yo'q yotishakani tilni bilmaymiz shuni u davlatga minglar dedi 3 tun to'rt tun e, shunday qilib mang'iz машинам пиядым. Я ашаныки кра машинаста. Шына кра машинасы чигра районга бармызке, чигра районга барганда кел. У yerdan bir boshqa bir millatdagi xalqlar o'sha yerdan shu qochoqchilik qilgan bolalarga ular shular bizni olib boshqadan o'tkazganda chegaradan o'tkazgan a bizni oldimizga chiqqan odam shu u yoqdan chegaradan oldimizga kelib turdi ekan shuni kechida keldi bu bolalar kra mashina bilan shu chegara bordik borgandan keyin a bolalar mashina bilan keldi kelib bizni e, mashina chiqmadi chiqdik shu ip ketdi shu ip ketib shu uni uyiga yurib yotdik atiganda namoz o'qib bosibsak miyanglar dedi mangdiq miyangib shu chegara sim bor ekan shu chegara tortadigan sim shuni tagidan teshik bor ekan shu yerdan o'tdik o'tib bir daryo bor ekan kengligi bir yigirma metr keladigan daryo shuni daryoni sudan endi o'tib ketsak yana bir daryoga o'tamiz ekanda shu o'tinglar dedi o'tdik o'tib namozni peshini o'qib bo'lib shuni molig'im yana yana u mashinada biz to'rt aylanma to'rtimiz ketib boramiz uni shu yerni shu qachoqlarni tekshirmaydi g'ayralarni aytmaga o'xshaydi lekin bu mashinasiga halqangidek soqchiniki g'ing'ildi borku hmm. shunday ilyapti endiki yana bir saymon aka ikki yuz metr oraliqda askar bo'lsa xabar beradigan bir yana bir asbob ekan shuni silyapti mashinasiga shuning bilan allohning izidan ikki yuz metr qolganda asvabi xabar beradida biz titildaydi askarva deb askarva degandiki g'ing'ildigan besitdi saqchini ekan g'ing'ildigan besitdi g'ing'ildigan besiyotgan ekan qilib mang'andan keyin bu mashina yo'lda askarlar uchraydi bu boshliqqa o'xshaydi bu deb kaltaklar u deylar kirdik u yerda hech kim to'rmitda ishga o'xshab yana bir yerda kirgacha hech kim bizga pasportdan qani nadan keldin degan odam chiqmadi shuna u deylar kirib ketdi u deylar kirgandan keyin u shunda yana bir yerdan mashinalar oynib juda qani u yerda hech kim gap qilmadi u yerdan u davlatdan yana bir davlatga o'tdi qani u deylarga o'tgandan keyin u yerga kelib shu bir shaharga keldik u shahardan endi yana bir shaharga markazga qatnaydigan bir kira mashinalar bor ekan Сена бізні бұл машинамен маңсақ туар biz біз ама кра машинамен маңсақ біз ит келген машинамен маңсақ кра машинамен маңсақ yaxshilab kira mashinasi qilib qo'ydi bizni o'zi kendimizda şu o'zini mashinasi mandi bu ensar. ansar shunaqa bo'ldi kram kira mashinamiz Şu aşırı ashuriyotdan bir şehirden shahardan merkezi devlet borguncha markaziy shaharga borguncha shunday yo'lda mandiq hech kim bizni to'g'rab qo'ymaydida shuni biz o shu davlatdan keyin markaziy shaharga yetib keldik yetib kelib o'sha birodarlarni ikkiga bo'linib turdik bir mazgil bir mazgildan keyin bu ishitgan ansarlar bizni shu bir shunday bir cho'ng haybat shunday yaxshi solgan bir dachaga kirib qo'ydi hammamizni bir yagida kirib qo'ydi shuni u yerda shu alloh alam ramzonni o'tirib bo'lib qolgan shu yerda o'zimizni shaxsiy ibodatlarni qilib allohga duo qilib ibodatlashib shunday holatda ikki oycha tutdik hamda ikki oydan keyin pasport tamimizniki tayyor keldi tayyorgarlik o'rnida ishkan oldida biz u yerdan sirtga chiqish qat'iy imkoniyatimiz yo'q tutilib qolish imkoniyatimiz qo'limizda hech nima bo'lmagandan keyin tutilib qolmaydi pasport keldi pasport kelgandan keyin shu davlatni ichida shu pasportni qo'llagan chiqsa deb aynib yurdik aynib yurib bir hafta shunday yurdik yurib shuni bilan u davlatdan biz shu pasport qo'limizga chiqqandan keyin aeroport orqali yana bir davlatga uchdik u davlatga tushib u yerdan shu birodarlar oldimizga chiqibdi shu birodarlar ekan alloh rozi bo'lsin shunda qizg'in kutib oldi bizni shunda u yerdan daryoga olib borib u yerda bir kecha bizni yaxshi kutdi kutib ertasi joylar to'plashgan qabay tartib qildi aziz radio qarindoshlar diqqatinglar oldingi saf ziyoratida bo'lsin Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Maşallah. Ya Allah. Bakımıza sattın ya Allah. Ya Allah kafirler yukasın ya Allah. Yukasın ya Allah. Ya Allah mürtedler yukasın ya Allah. Ya Allah İslam'dan düşmanların yukasın ya Allah. Maşallah vallahi to'g'irlab to'g'irlab oldirma ya. Ana olamdan qilib ketmagan, bushab ketmaganda oh, Alloh rahmat. 14 yoshlik bola. Ya'ni boshqa birodarlik chaqchaq qilib, shunda ro'y turibdi. Maşallah deb hayron qoldim. Keyin u birodarlarni kumush uchun shahid yerlik o'lib qoldi. Shu jarayonda biz shahid biz biroz to'liqlar, to'saq shahid birodarlar deyishyotdi. shu o'n yetti yoshliq bolani ko'rsatib bu shiit bo'lganda qattiq shuproq tarqab ketdi deb shu gapni qilib turibdi anda yiqin yaqin berib qonini biroz paxtama bo'ladi endi ko'p qolmagan xushpuroq ammo oz bir xushpuroq dimoqqa urilidida birodarlar shu shiyada dafn qilish uchun boshqa birodarlar qoldi biz e, shu istehkomlik chiqish uchun ketdik ketib Э, shu yerda shu qurollarimizni tozalagan bo'ldik o'qilni qachilab nima qarab mandiq istehkom qarab shu asrdan keyin kun chiraydigan vaqtni o'zida mandiq xubtenga alloh xubte vaqtiga aron chiqdiqan chiqdi shu shu men chiqqan shu istehkomda shu tog' shu tog' bo'yida ko'p istehkomlamdi shu vallohu alam uch joyda istehkom bor shu tog'ni ostida shu biz boyada biz tug'an istehkomda o'n kishi bor ansar muhacir bo'lib hmm. shu shuyatki shu istehkom mas'ul bo'lgan kishi aytdi ansar birodarlardan bu birodardi ikki bilak bo'lib nima turmiz qarovulliqda beshta besh kishi avval besh kishi keyin turdi deb shunday dedi men to'rt ansar birodari keyingi qarovulliqda turadigan bo'ldik shuning bilan uxlash uchun shu biz ko'lg'ayin jaylayotida shu yoqqa kirib ұқсас үшін мағына қалды шу уақытымызда анда жүз елліг метр ирақлықты дүшмен баты жүз елліг метр ирақлық дүшмен баты шу пат пат шу етішіп тұрмыз анда бір бәдбақыл оқ атуды қарап тұрмыз әнді қаядан оқ атқан болса шу кешеде шу неме көрінеді да орны көрінеді әнді құралдың йорық шығады шу орны көріп алып шу жағы біздің оқ атымыз қылып пат пат жаңылап тұрды кейін shu beshdan nima turgan bilan qarovliq deman keyingi so'lab keyin uxlash uchun nima kirdik ikki uxlaydigan joy bor tag'ni uyab yasagan birda uch odam yotdi birisi kichikroqda ikki odam yotdiq bir ansor birodar yana bir men yotdim yotdiq ko'p charchab ketganlikdan ham qattiq chong uxlab ketibdim men bir vaqt shu ketish boshlanib ketdi alloh alam shu yarim kecha vaqtda soat bir yarimda bo'lsa kerak o'q etish boshlanib ketdi o'rnimdan turdim turib shu yana shu yuz ellik metr yoqliqdan yetishayotgan bo'lsa kerak degan o'yda birdam o'tladim endi bir minut o'tladim o'tlasam hech o'q etish to'xtamadi to'xtamagandan keyin hali ansar birodarga dedim chiqili dedim chiqili dedim hamda chiqdimda chiqib shu tezlam sangarga chiqdim men shu odat filmni topadigan bir joy otida hmm. shunga ko'ra film tikish maqsadida bir qardim tezli chiqdim chiqib nima qilsam shu sangarga chiqsam hammasiga dushman kelib bo'libdida shu ikki metr qoldi meni ular orliqqa shunda ko'rdim badbaxt ko'rdi meni shuni bilan manga etish fursat bo'lmadi shuni bilan badbaxt manga qaratib seyridi qurolni seyridi keyin shu meni his qilgani man bir taloq tekkin uqdim bir taloq tekkin uqdim qulamni qurol tushib ketdi aka shu jumlab shu past tushib ketdim past tushib ketdim putim bir o'q tekkandek bir nim bo'ldida sizim bo'ldi sizim bo'ldi ammo ko'p og'rimadi alloh rahmat shu pastga jumlab jumlab jumlab tushib ketdim taxminan vallohu alam o'n besh yigirma metr u badbaxtlik yiroq tushib ketdim shu tog'da jumlab pastga tushib keyin bir daraxt qalinib to'xtab qoldim alloh rahmatidan shu daraxt qalinib to'xtadim to'xtab qilib shu badanimda bir kuchni his qildim ammo beshimni shundoq ko'tarayda beshimni ko'tarolmadim shu alloh alam shu ozroq turdim hamda bir ikki minut shundoq beshimni sanqiltib turdim sal aslim keldi ammo badbaxtlar shu bizni hujum qilib keldi qaytadin deb o'ylab qoldimu badbaxtlar men taraf kelishga jur'at qilolmadi hmm. men taraf menda hech bir qurol qolmagan ham qoqimdan qartib o'qma otolmadi nimaga hamda bedbaxtli alloh bir qo'rqinch soldimi qalbiga shuni bilan shu beshimni shundoq bir ikki minutdan keyin sal beshimni ko'tarsam ko'taroldim shundoq bilan bedbaxtlik bir nimaga asrga tushib qolmay deb shu putimni so'rab shu kasamni so'ragan holatda shu past qarab ozroq nim qildim ozroq mandim ishtik ishtik shunda so'rab mandim qo'limni ishtirib ishtirib ozroq mangandan keyin bir putimni qilib boqay deb putimni midilasa midildi so'ngra turdim alloh bilan turoldim shunday qilib mangdim hamda kecha hamda kichikkina orliqdagi narsani qat'iy ko'rolmadi qattiq qorong'u bo'lgan shunday oldi qilqirlab mangdim shu nimaga markaz tarafga qarab mangdim hamda badbaxt tuyuqsiz hujum qilganda ko'p granat atgan birodarlar hamda turib bo'lolmay chekingan hatto bizni uyg'otishga hamda fursat bo'lmagan birodarlar ketgan biz chiqib qolgan кейін ашына мініп әмді кеттім әмді алланың рахметі өлен алла қатты жәрдем берді шо мәселен бәдінімді бір қанша жер түйшік қойғанды бұтымда үш төрт еді бықынымды бір оқ тәккен ішкі оқ ба мәселен ютамның асты бірпек тигіп бір оқ шығып кеткен бір үстірек тигіп ұмы шығып кеткен бір сыбықыны мықты еткен аялы әлі ұшыққанды аллахтан орналастырып Aşna uçuq turibdi, ammo qon ko'p chiqmadi. Ozroq qon oqdi, iqbil to'xtab qoldi Alloh rahmatullah. Agarcha shu qon to'xtamagan bo'lsa, nima hech narsa yo'q, uni bir to'xtatib oldigan. Shunday qilib ketdim, ammo ensirab turmanda shu yerda bir hushimdan ketmasan deb. Hushimdan ketib ashad yiqilib qolsam, asirib chiqib qolishim ehtimoli. Shunday qilib shu asto dissab ketdim. Shu Alloh alam soat shu bir yarimda jang boshlangan bo'lsa aytgan soat sakkizliga markazga bordim keyin hamda u oyoq qo'ldan ketgandan keyin hamda ko'pyon tutib tug'ilolmaydi ko'p istehkomni qilib ko'pya fatyo olgandida uyada uya qo'ldan ketgandan keyin hamda ko'p birodarlar zaxmiy bo'lgan zaxmiylarni qilib davolab shuning bilan bu yerdan chiqib ketishga buyruq keldida яғни мыңны йығдық бүтін ғаниматыны алланың рахметінен көп ғанимат түшкен ғаниматын йығдық амма үйге қолдан кетіп қалды біз шығып кеттік кейін мені докторханаға алып барды алланың рахметінен шо докторханада маған немеден бұтымдікі жарақатын ақтырып оқ тапа алмады оқ шығып кеткен екен кейін шо бықыным дегеннем қылды алланың рахметінен nima topanchiq tegib topancha otida yanimda shu topanchiq tegib keyin uytab tekkanmi alloh alam bilmadim shu misha suyakka tegib to'xtab qolgan o'q cho'kkan go'shtga go'shtga cho'kib to'xtab qolgan hmm. ammo ikki metr oraliq hamda bilan ikki uch metr chiqib hamda odatda hamda unda o'q hamda kelsa alloh alam bu yerdan kirib bu biqinimda u biqinimdan chiqib ketishi ham mumkin ammo shu suyakka tegib bu to'xtab qolgan hmm. uni shu doktorxonada oldi keyin shu doktorxonada tuvdim allohni rahmati bilan shu buyadamda kishi zaxmi bo'lsa qattiq tissiq edi ekan shu uch vaqt ekan bo'lsa bir oy yetmagan vaqtni o'zida qo'pib yuzamlandi meya kelishga yo'l bo'ldi va bu yerdagi qo'mondonlar ham kelinglar deb nam qildi shu shu sharoitim tutmagan turib hamda yo'lga chiqdim hamda ba'zida og'riydi og'riq to'xtatish dorisi yo'lini shundan mag'dim allohni rahmatidan shu jarohatga bir oy bo'lmay yo'lga chiqdim allohni rahmatidan shu kun nechka men o'tdiq allohni rahmati alloh ko'p yordam berdi shu shuni qilib alloh rahmatlamushakilamin alloh razı bo'lsin endi siz bilan bo'lgan shu bir guruh mücahitlerin jamoatimizni no. bormi bağma yerda nima bilan bilib olgan birodarlar shayton birodarlar allohning rahmati alloh amallaringizni qabul qilsin birodar endi turkistonda hozir kofirlar o'zimizning yana qarindoshlarimiz bo'lgan musulmonlarni zaharlayotgan ya'ni siz bizni mujohidlarni yomon ko'rsatish uchun e, ular chet elga chiqqan o'quvchilarni e, yoki shunday yosh bolalarni qaydirib olib pul berib e, unda qurol yaraqni etishni butib miya kirgizib mushundaq bizni bo'lgunchilikka selyotidi degan nurg'un tashviqotlar bilan xalqni oldi qiltigan hamda hozir har xil filmlarni ko'rsatib degandek endi masalan mana shu bir yil bo'libdi sangarda tug'ilib sizga shu oldingi sapda tug'ilib hmm. shu ixtiyorligingiz bilan bo'ldimi yoki shu boshqa pul berib boshini zo'rlab aldash bilan bo'ldimi endi albatta alloh rizolik uchun o'z ixtiyorligimiz bilan qilamiz bu albatta o'z ixtiyorligimiz bilan bo'ldi agarchi endi yana bir ixtiyorlikni berib bo'lsa birsa so'mish turkiston qaytibga seni biror viloyat vali qilib qo'ymiz desam bormayman inshaalloh shu jihat mehnatni qilaman alloh rozi bo'lsin alloh bergan qonlaringizni qabul qilsin bundan keyin ham inshaalloh janglarga borsangiz davomli bir so'zlab berib turasiz Allah razı olsun. Allah rahmet eyle, rahmet eyle, velakin Allah kurana ya Allah. Seslerimize güzel ya Allah. Günahlarını yapırakın ya Allah. Türkistan'daki mezun, Müslüman halkımızı kızdır ya Allah. Ya Allah, günahlarını yapırakın ya Allah. Ve acizimizi ya Allah. Ya Allah, oklar teşekkür ya Allah. Oklarımızı teşekkür ya Allah. Allah'u Ekber. Allahu Ekber! Allahu Ekber bacağımız gitti maşallah. Maşallah Allahu Ekber bacağımız gitti Allahu Ekber. Allahu akbar. Mashallah, Shoh deb birodarlar aytinglar. Va Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha Sharq turkiston kuchlari xitoy duch kelgan eng bevosita va eng real bo'lgunchilik va terrorlik tahdidi xitoy mamlakatlik muxbirlar birlashmasi 29 avgust o'tkazgan doklad berish yig'inida xitoy terrorlik mutaxassisi kafir levi so'z qilib sharqi turkiston kuchlarini xitoy duch kelgan eng bevosita va eng real bo'lgunchilik terrorlik tahdidi deb ko'rsatgan Оның ilgari сүрүшчә, Шәрқи Түркістан күчләре Хытай чиграсы ичидә тәшкилле күч булып шәкилләнмәгән булсымы, бирок чат элдәге Шәрқи Түркістан күчләре Шинҗаң душ килгән асаслык тәһдид. У чат элдәге Шәрқи Түркістан күчләренең ике группага бөлүнгәнлыгын әскәртеп, bir gruppa Шәрқи Түркістан Ислами хәрәкәте, яна Түркістан Ислам партиясен асас кылган Җанубий Азия, Афганистан ва O'rta Asiyada faoliyat qiladigan kuchlar yana bir guruhda dunyo uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi g'aribni bazi qilgan kuchlar ekanligini bildirgan bu yil kirgandan buyon moralbeshida seriq bo'yi voqeasi pichan noyisda lo'kchun voqeasi Ramazanning oxirgi kuni Uchturpanning Oykul yezisida masjid jamoatiga o'q chiqarish voqeasi. Buningdan avval Xotanning Xonariq yezisida nurg'un musulmon o'ldirilgan va yordar qilingan voqealar sodir bo'lgan edi. Xitoy hukumatı bu voqealarning mutlaq ko'p qismini terrorlik va bo'lgunchilikka bog'lab, amalliq tadbirlarini kuchaytgan edi doirlar burunqi davlatlik terrorlikqa qarshi turish xizmatini moslashtirish korpusini rahbarlik korpusiga o'zgartib xitoy jamoat xavfsizlik Ministeri kafir go'shunkunni gruppa boshlig'iga tayinlagan livi xitoy mamlakatlik muxbirlar birlashmasidagi dokladida yana amerikaning suriyaga hujum qilishi yolg'iz xalqaroqa ta'sir qilmaydiganligini Suriyada urush qilayotgan Sharqi Turkiston islomiy harakati yana Turkiston Islom partiyasi kuchlarining chekinib hujum nishonini Sharqi Turkistonga qaratishi mumkinligini ilgari surgan. U mundaq degan: Amerika hujum qilsa, Sharqi Turkiston islomiy harakatining a'zolari Suriyadan chekinib chiqishi mumkin. Ularning oxirgi nishoni Jungoga qaytib hujum qilishdir. Оның ilgari сүрішчі, Шарқы Түркістан Ислами әрекеті әзалары Сүрияда ұрыш қылып, халықара террорлықының қандақ еліп берілдіғалықы. Аталмыш Шинжан Уйғыр Аптым районында hujumni qandoq planlashni o'rgandi ular burun iroq va checheniyada tajribaga ega bo'lgan xitoy hukumati amerika va uning ittifoqdoshlarining suriyaga harbiy orilishishiga izchil qarshi turib keldi bu rossiya bilan birlashib xavfsizlik kengashida suriyaga orilish haqidagi taklif loyisini necha qatam rad qilgan allohning dushmanlari bo'lgan xitoy kommunist kofirlarining qalbiga qo'rqinch silib biz mujohidlarni ularga tahdid qilib bergan rabbimiz allohga hamdlar bo'lsin allohu akbar valillahil hamd Avtobusda namoz o'qigan Uyg'ur bo'yi kommunist Xitoy shoferi tomonidan urib yaralandirildi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, 5-sentabr kuni Oqsudan Urumchiga qatnaydigan uzun yo'lliq avtobusda namoz o'qiyotgan bir musulmon buvoy avtobusdagi Xitoy shoferi tomonidan urilgandan keyin shu yerdagi saqchi doiralari shoferning mas'uliyatini surishtirishning o'rniga namoz o'qigani uchun tayoq yegan Uyg'ur musulmon bo'yini saqchixonaga olib ketgan. Avtobus shoferi namoz o'qiyotgan bir xotinlik musulmon mo'yisbitni avtobusda namoz o'qimaslik haqida ogohlantirgan. Bu kishi ayni chaqda sho'pirni ogohlantirishiga quloq solmasdan namozini o'qishni davomlashtiravергени uchun Xitoy sho'pir og'zidan afsona so'zlarni yog'dirg'unicha kelib, yo'lovchilarning to'sishiga qarmay bu kishining bosh ko'zini urib yerib atgan. Bu xil ahvoldan g'azablangan yo'lovchilar ahvolni saqchilarga ma'lum qilgan. Әмма әхвалны бір тарап қылышқы келген сақчыларның автобус шопырғы ян бесіп, Қытай шопырғы ешқандақ чары көрмәсліке вә yollovchilarning түшендірішіге қармастын таяқ егучі мұсылманны сақчықаныға еліп кетіші автобустыки yollovchilarni teximi ғазапләндірген вә үмітсізләндірген. Эй зұлымғы пчыраватқан Шәрқи Түркістан мұсылманлары, ғәмкін болмаңлар. Ümitsizlenmanlar. Eğer sizler kafirler her kançı kılsımı sizlerden tartıp alamaydıgan aşu imanыңlarda səmimi bolsanlar, inşaallah uzakı kalmay aşu necis kafirlerinin aldığınlarda har halette turğanlığını görürsüzlər. G'albi Allohga, Allohning payg'ambariga va mu'minlarga xosdir. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonning bugur noisida 40 nafarga yaqin musulmon ayolga yog'liq chekkanligi uchun ma'muriy jazo berilgan Xitay tajovuzchilari Uyg'ur musulmon ayollarining yog'liq chekishini cheklash harakatlarini kuchaytganligi ma'lum bo'lmoqda. Yaqinda Xitoy doiralari Bugurnoistiki 40 ga yaqin musulmon ayolga yog'liq chekkanligi uchun ularning ba'zilariga jarimani qo'ygan, ba'zilariga ma'muriy jihatdan to'xtatib qo'yish jazosi bergan. Saqchi дайырлары nohida tekshirish еліп berib, nishonni diniy пасонды kiyingan va яғлық артқан musulmon ayollarga qaratgan. Natijada 40 nafarga yaqin Uyg'ur musulmon ayolni yog'liq chakkanligi sababli tekshirib ma'muriy jazo bergan. Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmon ayollarini yog'liqini elib o'tishga majburlash harakati musulmonlar ammasi orasida qattiq norozilik paydo qilmoqda. Yaqinda Sharqi Turkistonda maydonga kelgan Maralbeshi va Lukchundagi hujumlar Xitoy hukumatining tajovuzchilik siyosatiga bo'lgan norozilikdan kelib chiqqanligi ma'lum bo'lgan. o'zining Allohning oldida qul bandining oldida hur ekanligini namoyon qilayotgan hamshirlarimizga Alloh o'zi yordam bersin. Din dushmanlariga Alloh o'zi kifoya qilsin. Amin. Putin Suriya agar zarbaga uchirsa, Rossiya yordam beradi dedi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Rossiya axborot o'rnining xabariga qaraganda, Rossiya zongtongi Putin 20 davlat guruhi boshliqlari yig'ini oxirlashgandan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Suriyani hozirgidek davomli yordam bilan ta'minlaydiganligini bu yordamdan qurol bilan ta'minlash va iqtisodiy hamkorlik shaklini o'z ichiga olganligini aytgan axborot e'lon qilish yig'inida bir muxbir unundan suriya harbiy zarbaga uchrasa rossiya davomli suriyani qo'llamdi deb so'raganda putin javob berib biz yordam beramiz man texmi ko'p insonparvarlik yordami berishni umid qilaman bu navbatda qiyinchilik ichida qolgan fuqarolarni insonparvarlik yordami bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi degan arzimas dunyo manfaati uchun birlashgan bu iblis qo'shinlarining taxtini hammaga qodir rabbimiz alloh o'zi vayron qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha damashqda avtomobil bomba portlatish hujumi maydonga keldi Çetel axbarat vasıtlarının xəbərinə qaraganda Suriya paytaxtı Dəməşqdə 5-ci silah avtomobil bomba partlatışı hücumunda hökumət xadimidən 4 adam ölüb, 6 adam yaralanğan. Xəbərlərdə aytılışca partlatış vəqəsi Suriya Sanaat Nazirliyinin qarmaqındakı bir tədqiqat və ölçəş mərkəzinə yaxın yerdə yüz vergan. igilinishcha portlash voqeasi yuz bergan joyga yaqin yerdagi bu tadqiqot o'lchash markazi 1965 yili qurilgan bo'lib asosli xizmat funksiyasi sanoat mahsulotlariga qarata o'lchab tekshirish elib berish ekan 2011 yilda Suriyada ichki to'qinish portlagandan buyon Damashqdagi bir qator avtomobil bomba portlatib, hujum qilish vaqalarining nishoni bo'lib qolgan. Mazkur markaz Damashqdagi bir qator avtomobil bomba portlatib hujum qilish vaqalarining nishoni bo'lib qolgan. egimiz Alloh kafir murtatlarning barliq organ va apparatlarini mujohidlarning qo'l orqali pala chalatga tushirib qo'ygay. Shu orqali ularning halokatini tizilib bergay. Amin. Amerika Livanda turistlik elchixona xodimlarini chekindirdi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha amerikaning livanda turishlik elchixonasi 6 sentabr mundoq dedi amerika elchixonasi va xizmatchi xodimlari tahdidga uchraganlikdan elchixonadagi zarur bo'lmagan xizmatchi xodimlar va oila tavobatlari chekindirilyotidi amerika amerikaliklarga livan va turkiyaga sayohatga bormaslikni ogohlantirdi mazkur elchixona to'rda bayonot e'lon qilib mundoq dedi amerika beyrutda turishlik elchixonadagi zarur bo'lmagan xodimlar va ularning oila tavobatlarining chekinishiga buyruq tushirdi allohu akbar mana bu jihatning barkiti mana bu mujohidlarning g'albisi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha obama tunji qatim suriyaning amerika uchun eng cho'ng tahdid ekanligini jakorildi amerika axborot vositalarining 6 sentabrdagi xabariga qaraganda amerika amaldori obama suriyani eng yuqori darajadagi davlat bexatarligiga tahdid davlat deb qaraydiganligini bu suriya vaziyati davolg'ib turgan 2 yildan buyon obamaning tunji qatim mushundoq pozitsiya bildirishi ekanligini bildirgan Amerika amaldorining aytishicha, Suriyada zaharli gaz bilan hujum qilish vaqasi yuz bergandan keyin Aqsaray Suriyani eng cho'ng bexatarlik tahdidi deb jakarlagan. uning qarashicha agar amerika inkas qaytirmasa amerikaning inovati eg'ir ziyonga uchraydi ekan texmi yomon taqiri boshqa davlatlarningmi ochiq oshkora holda kang ko'lamda qirg'inchilik kuchiga ega qurollarni tadqiq qilib yasishi yoki ishlatishni keltirib chiqaradi ekan yaqindan buyon Obama Suriyaga qurol kuchi ishlatish masalasida parlamentning qo'shilishini qo'lga keltirishga, chet ellarda bo'lsa, texmi ko'p davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirishga tirishayotdi. O'zining o'lini chimitish va o'z cho'ntikini to'ldirishdan boshqani maqsad qilmayotgan bu zomigarlar yana qandoq hilimikir va shumliqlarni ko'ngliga pukayotgandi. Qani ko'ramiz. Afg'oniston Taliban mujohidlari Amerika armiyasining orqasab bazasiga hujum qildi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afganistan saqchi tarafining deyishicha Taliban qurolliq mujohidlari Afganistondan sharqiy qismidagi Nangarhar o'lkasiga joylashgan Amerika orqasab bazasiga hujum qilib, 30 nacha harbiy avtomobilni vayron qilgan. 3 mujohid shahid qilingan. Amerika armiyasidan talofatga uchirganlar axborotini yushirin tutilgan. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizning jihodiga barkat bersin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy Suriya dengiz sohasiga urush paroxoti avatmoqchi. Eron davlatlik radio televiziya stansiyasi to'g'ri uchir berib, Xitoy dengiz armiyasining Suriya dengiz sohasiga urush aeroplani avatadiganligini, aslida mazkur rayonga boshqa yana nechta urush paroxoti qaratishni qaror qilganligini aytgan Faris agentlikda uchur bergan kishining so'zini naql qilib xabar qilishicha xitoy suriya dengiz sohasiga necha urush paroxoti avatib amerika va rossiya paroxotlarining harakatini kuzatadiganligini jakarlagan mazkur xabarlarga asoslanganda xitoy avatadigan jingangshan nomli suv va quruqliqda yuralaydigan paroxot suriya to'qinishiga aralashmaydi ekan faqat yaqindan turib Rossiya harbiy paroxotning harakatini kuzatdi ekan. Pokiston Taliban mujohidlar bilan yarashish uchun amaliy harakat ko'tdi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha pokiston tashqi ishlar ministrligi yarishish planining amaliylashishiga hissa qo'shish uchun 7 nafar Taliban a'zosini qo'yib berdiganligini e'lon qilgan bo'lib qo'yib berilganlarning orasida Taliban yuqori rahbarlaridan mansur dodullohning borligi ilgari surilmoqda ma'lum bo'lishicha belojistonda tutilib qolgan mansur Dadulloh tutilib qolishdan ilgari janubiy afg'onistonda 4 rayonning askariy rahbarlik vazifasini o'tagan rahbar ekan tutulib qolgan Taliban a'zolarining qo'yib berilish qarorining Afg'oniston raisi Hamid Karzayning o'tgan oy oxirida qilgan Pokiston ziyoratidan keyin aytilganligi hammaning diqqatini tortmoqda. Ilgari Karzayning Pokistonga yarashishni qo'lga keltirish uchun kelganligi e'lon qilingan edi. Pokiston raisi Nawaz Sharif mo shu vaqtdagi uchrashishlarda Afg'oniston ichki vaziyatining muqimligi uchun yordam qiladiganligini aytgan edi. Shu sabablar tufayli Pokiston tarafidan aytilgan bu yarashish qadamining Afg'oniston bilan bo'lgan ziddiyatlik munosabatlarining hal qilinishida muhim rol o'ynaydiganligi bildirilmoqda. Yana bir tarafdan bu yil 5-dan hozirgacha 26 nafar Taliban a'zolarining qo'yib berilganligi ilgari surilmoqda. Rabbimiz Alloh sarkash kofir murtatlarning hayvisini har qachon yerga ursin. Mujohidlarimizni ularning hili mikrlaridan saqlasin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Somali prezidenti pistirmaga tushirildi. Somali prezidenti o'ltirgan mashinalar tizmasi poytaxt Moqdishoning janubiga joylashgan port shahari Merqoda pistirmaga tushirildi. Mashinalarga raketa va qo'l bombalari etildi. Prezident Hasan Shayx Mahmud hujumdan sog'-salomat qutulib qoldi, lekin mashinalari ziyonga uchradi. Hujumdan keyin rayondan 15 minut bo'yicha miltiq ovozlarining kelganligi bildirildi. Hujum Ash-Shabab mujohidlar harakati tarafidan elib berilgan bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. zaminning butkul bulung pushqoqlaridan mujohidlarni chiqargan allohga cheksiz hamdlar bo'lsin ularning jihadiga nusrat ado qilsin amin bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi kelar kaptlik anglitishimizni ko'rishgacha rabbimiz allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Mağidu ezdilip Resul izidin, Bu cihat karvini uzak menzili, Sabırdır lazimi her bir seferde, Notlar kökleydi tam sadeli, Kel dostum gidilgin izzet sipige, Müstehkem sert bulup algar yüreğini, Bu cihat bakidur ta ki kıyamet, Yorulsun cehenni İslam'ın nuri, Kel dostum gidiyorlar izler çipiye Müstehkem şart bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın